Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Yes, hello. This is Professor Grammar, and it's time for an English lesson. Привіт, мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Ken Shanley. Hello. Ну що ж, час на заняття з незрівняним знавцем англійської мови, мудрим професором грамотним. Сьогодні професор веде далі мову про артиклі в англійській мові. Articles. A, an, the. Пригадаємо, неозначені артиклі а та an. А вживається перед приголосним звуком, an перед голосним звуком. Ну а the – то означений артикль. Як казав нам професор грамотний, ці три маленькі слова часом можуть бути причиною великих проблем, бо правила вживання їх досить непрості. Приєднаємося до професора та його асистента Девіда. Hello, yes, this is Professor Grammar with another program about articles. And joining me is my assistant, David. Hello, Professor. <laughs> Hmm, David, my boy. In the last programme, we looked at three articles. A, uh, an, the. Oh, well, in today's programme, I want to look at no articles. What? Yes, using No articles can be very difficult. Oh, very difficult indeed. Так, є випадки, коли не вживається жодний артикль. Наприклад, коли говориться про щось загалом. In general. Професор зараз пояснить, давши приклад. No article. Here is somewhere. Oh, yes, here it is. An example. Science is fascinating. Science is fascinating. Yes, science is fascinating. There is no article before science because we are talking about science in general. No science in particular, just science. Science in general. Science is fascinating. No article. У цьому реченні немає артиклю, бо професор говорить не про конкретну науку, а про науку взагалі. Science in general. No science in particular. Ну а от ще один приклад. Now, yes, now let me see. Um, yes, I want to look at another sentence. Yes. <coughs> yes, here we are. The science of physics is fascinating. The science of physics is fascinating. David, in that sentence, is there an article before science, hmm, David? Uh, well, hmm? Um, uh, yes. The. The science of physics. And why? Um, I don't know. ha! I'll tell you why. Because we are talking about a particular science. The science of physics now let's hear those two sentences again. Science is fascinating. That's science. In general. Science is fascinating. The science of physics is fascinating. Now that's a particular science, the science of physics. Science is fascinating. The science of physics is fascinating. fascinating. Справді, наука фізика дуже цікава, принаймні для професора грамотного. Подивімося ще раз на ці два приклади. Science is fascinating. Science is fascinating. Тут немає артикля, бо професор говорив про науку взагалі. Science is fascinating. Science is fascinating. The science of physics is fascinating. The science of physics is fascinating. А отут перед словом science стоїть означений артикль. Бо професор говорив про конкретну науку, про фізику. The science of physics. Попрактикуємося тепер у правильній вимові. Повторюємо за Кеном. Science is fascinating. Science is fascinating. The science of physics is fascinating. The science of physics is fascinating. Професор веде далі мову про артиклі в англійській мові. Коли який артикль ставити, а коли взагалі артикль не потрібен. Його асистент Девід саме підготував кілька цікавих прикладів. Приєднаємося до нього і до професора. No article. Professor. Yes? I've got more example sentences here. Oh, jolly good, jolly good. <laughs> Oh, and I have some rules. Oh, yes, yes. There's a rule for everything. I have seen Lake Ontario. No articles before lakes. The Fraser River runs into the Pacific Ocean definite articles before rivers and oceans and seas. The Fraser River, the Pacific Ocean. Oh, what shall we do with the drunken sealer? What shall we do with the drunken sealer? <coughs> What he works at IBM in New York. No articles before company names and the names of cities. IBM, New York, no articles. But, Professor, Yes? I work for the BBC. The BBC. Ye- Oh dear. Well, yes. Yes, there are exceptions. Oh, dearie, dearie me. Винятки. Професор терпіти не може винятків із граматичних правил. Exceptions. Отже, як ми почули, перед назвою більшості фірм, компаній та корпорацій артикля немає. Це стосується і телерадіомовних компаній, щоправда, крім нашої. CNN, ABC, NBC, The BBC is an exception. Так, BBC то виняток. Треба казати англійською The BBC. Інші правила, про які говорив професор, такі: перед назвами таких водойм, як ріки, моря чи океани, зазвичай ставиться означений артикль. The Fraser River. The Pacific Ocean. Однак перед назвами озер артикля немає. Lake Ontario. Ну що ж, Час перевірити, як ми засвоїли сказане професором. Він даватиме речення з пропуском. Ну а ви у паузі з ударом професорового ксилофона мусите або поставити артикль за, або не ставити артикль взагалі. Ось так. Oh, yes, yes, it's time for an exercise. Ha ha! You at home, you will hear five sentences. Fill in the gaps with a definite article. When you're here. Oh, dear me. <laughs> Oh, so sorry. Good. Say the or say nothing. <laughs> Some sentences will need no articles. No articles. Are you ready? An example, Professor. Oh, certainly, certainly, an example, yes. Yes, now let me see an example. Here we are. Hmm. Now, read this example sentence, if you please, David. I live near <coughs> Oh, I'm sorry. River Thames. I live near River Thames. Я живу біля річки Темзи. Треба поставити означений артикль. I live near the River Thames. Але пам'ятайте, у деяких реченнях професора взагалі артикль не знадобиться. Час вправи. You at home, are you ready? Now remember, some of the sentences in the exercise need no articles. Ha ha! Oh, <laughs> yeah, my word, oh yes. Number one. I like swimming in North Sea. Number two. I love music. Number three. I love music of Mozart. Number four. He works for British Telecom. Number five. Professor Grammar is on BBC. <laughs> Ну що ж, перевірмо відповіді. Number one. I like swimming in the North Sea. Мені подобається плавати в північному морі. Означений артикль. Number two. I love music. Я дуже люблю музику. Немає артикля, бо йдеться про музику взагалі. Number three. I love the music of Mozart. Я дуже люблю музику Моцарта. Означений артикль, бо говориться про конкретну музику. Number four. He works for British Telecom. Він працює в компанії British Telecom. Перед назвами компаній артикль не ставиться. Хоча є виняток. Number five. Professor Grammar is on the BBC. Професора грамотного передають по BBC. Це і є той виняток. Перед назвою нашої телерадіокорпорації ставиться означений артикль. The BBC is an exception. На жаль, це не єдиний виняток у вживанні артиклів. Але не хвилюйтеся, із часом, із практикою усе запам'ятається. На сьогодні все щасливо. Cheerio! Уроки англійської. Подкаст bbc.ua